naitez, astapenetik eh, hori eh, baginakien, zeren eh, bon, emazte batek anitzaldiz ekarria da ere e, izaiten da familiaren aurrengatik eta hola biskat lantegiaren edo ustera eta astapenean edo badira emazteak bon, bedanta e, beren altxatu eta edo lan, direnak lantegi sortziari buruz, eh? ara lehenako ez dutelako egiten ahal izan. Ordion, pentsatzen dugu, badakigu hori, emaztek ez dutela gizomunek bezen bat suerte alde hortaik. Eh? Eta hortako dugu, hain ez guk beinan Pariseko beste batasun batek zuen hori asmatu, eh, emazten laguntzeko diru eh, kutsa horren moldea, eta be, leku berdin da ez bakarrik hori eskualegian. Eh?